archivo de la memoria. Indalecio Prieto, un ministre en la Font del arc. Dimecres 25 de gener de 1933. La Vila Joiosa és una festa. Des de que en 1911 el rei Alfons XIII visitara la població per inaugurar l'estació de ferrocarril, cap altra visita institucional havia tingut un ressò similar. En aquest cas, es tractava d'un ministre d'Obres Públiques de la República, el socialista Indalecio Prieto. Encara que es tractava d'una visita fora de l'agenda oficial del seu viatge a Alacant, el sentit de la seva arribada era clarament pràctic i relacionat amb la política hidràulica que estava impulsant-se des del govern de la República. 1933 era l'any del Pla Hidrològic Nacional ideat per l'enginyer Lorenzo Pardo, i per primera vegada les polítiques nacionals d'expansió i consolidació del regadiu es volcaven sobre la regió levantina. Embassaments, nous canals, trasbassaments entre conques i aprofitament d'aigües subterrànies centraven les ambicioses mesures del pla. Una de les obsessions de tècnics i polítics era evitar que es pergueren capdals en el mar, i en la província existia un exemple molt interessant, la Font de l'Arc i el Rec de l'Horta de la Vila – Persuadit per diputats comarcals i pel potent sindicat de regants, Prieto es va dirigir en vehicle cap a Sella. Tot i ser una visita inesperada, la comitiva va ser rebuda per multituds tant en la vila com en Orxeta i Sella, on l'alcalde i els xiquets i xiquetes de l'escola, acompanyats per multitud de curiosos, esperaven al ministre en la carretera. Segons ens conten les cròniques, aquell dimecres de gener caia una lleugera nevada sobre Sella, la carretera d'accés a la font era de terra i el fang no feia possible que continuaren els cotxes. En algun punt indeterminat, el ministre i les autoritats vileres decidiren accedir a peu fins al naixement de la font, propietat de la comunitat de regants de la vila des de principis del segle XIX. Amb els peus plens de fang i els grossos abrics protegint-los del fred, les imatges del fotògraf Linares Ortiz ens presenten al ministre junt al cap d'obres públiques de la província, l'alcalde de la vila i altres polítics i diversos representants dels regants. Però, tan important era la font de l'arc com per a mereixer la visita a peu d'un ministre en un dia fred i humit de gener? es tractava només d'estudiar les possibilitats d'explotar l'aquífer mitjançant sistemes de bombeig? Recents investigacions demostren que la presència del ministre responia, en realitat, a un pla molt més ambiciós ideat des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'anomenat Canal de Sella. En 1933, el pantà de Relleu era el principal reservori de l'horta de la vila però la presa tenia greus problemes de rebliment i filtracions, mentre que els principals cabdals d'aigua corrien pel riu de Sella sense possibilitat de ser emmagatzemats, doncs no existia encara l'actual pantà d'Amadorio. La proposta del canal de Sella consistia en bombejar les aigües de l'arc i detenir-les en un embassament que pensava construir-se en l'estret que forma el riu de Sella després de deixar el molí de baix, entre l'or de Glòria i l'Altura. Una estació de bombeig elevaria, mitjançant unes grans tuberies, l'aigua del nou embassament fins al pantà de Relleu, travessant la Mossèn, la Serra de la Costa i la Serra de Relleu en un recorregut de més de 7 quilòmetres. A causa d'aquest faraònic projecte per assegurar capdals a la vila, Sella veuria modificat el seu paisatge amb la presència d'un lluent d'aigua que afonaria nombroses hortes, les penyetes, el salt i el molí de baix. Tanmateix, el seu cost era desorbitat i la viabilitat del projecte passava per assegurar els capdals irregulars de la Font de l'Arc. Al poc de la visita del ministre Indalecio Prieto, acudiren diversos enginyers i es va instal·lar el primer sistema de bombeig en la font. Però els resultats no foren els esperats. La Font de l'Arc va continuar amb els seus misteris i finalment l'opció del canal de Sella es va desestimar per una altra solució més pràctica, la construcció del pantà de l'Amadorio. Poc abans de la Guerra Civil començaren els primers estudis tècnics en Orxeta. Després del conflicte bèl·lic, ja en la dictadura del general Franco, s'iniciaren les obres d'aquest embassament destinat a capturar les indòmites aigües de la Font de l'Arc. Indalecio Prieto, un ministre en la Font de l'Arc.